Belezzo de parolo ventigos la lingvon. Pri la sorto de lingvo decidas kiom da homoi parolas gin. Sed necessas aldoni al tio, che ne nur la quanto estas decida, sed ancau la qualito. Nome, la qualito de la parolado decidas pri la allogezzo de la lingvo parolado povas esti alt qualita, lau enhavo, cae lau presento. Bedaurinde alt qualita enhavo ofte ne estas presentata suficia alt qualite. Pri alta qualito de parolado decidas plurai factoroi. La fluezzo, cae vivezzo, cae la precisa el parolo de vortoi. Precipe se parolanto directas sin al homoi, kiwi parolas alian lingvon, ol tiun de la audata parolado, tiam clarezzo de prononzo estas necessega. Nome, antau ol eblas compreni la senson de vorto, necessas laulitere comprenigin. Oni povas subteniti un lauliteran comprenon per subtexto sur ecrano sed tio eblas nur en preparitae textoi, exemple en prelegoi, sed ne en spontanei eldiroi cae respondoi. Por reveni alla en conduca constato, tio signifas, che pri la sorto de lingvo decidas, ciom da homoi parolas gin, cun alta qualito de parolo. Esperanto estas parolata je tia nivelo de nur malmultai homoi. Des pli gravas usi la mondvastan interreton por porti la parolatan lingvon alla tuta mondo cae por tiel doni exemplon pri bona el parolo de la lingvo. Mian parolis en son articolo pri usonai Esperanto parolantoi ili estas tre gravai por la plua progresso de Esperanto. Char ili montras ke Esperanto estas alloga alternativo al la angla en internacia komunikado. Kai Tu surprise au ne? Ili plei ofte parolas la lingvon cun tre bona el parolo, char ili clopodas eviti usonezzan prononzon. En la laulanda statistico de la esperanta retradio, usonanoi presentas la plei grandan grupon de auscultantoi. Aliflanque en la statistico, la nombro de parolantoi de latinidae lingvoi, cune, estas prescausame alta, dum parolantoi de germanae lingvoi en Europo appenao estas constateblai en la laulanda statistico. Ancao parolantoi de slavae lingvoi estes nur malmultai tie. Tio por mi montras interesan fenomenon. Parolantoi de germanae, slavae, cae aliae sud cae orient europae lingvoi shaine acceptas la anglan kiel internazian lingvon pli forte ol parolantoi de latinidae lingvoi. Tio montrigas exemple an cela Europa canzon concurso quiu jus ocasas en Rotterdamo. Dum parolantoi de germanae cae e lingvoi pli emas canti en la angla, la parolantoi de latinidae lingvoi preferas canti en sia propra lingvo. Mi pensas che la angla lingvo por ili ne estas suffice bela. Esperanto pli similas al la latinidae lingvoi, ancao rilate al prononzo. Gi estas tial pli bone acceptebla por parolantoi de latinidae lingvoi. Aliflanque se usonanoi cae canadanoi aligas alla ideo de esperanto cae practicas ginie je alta nivelo. Tiam nia lingvo havas chanson kreski cae atingi statuson de internazia cultura lingvo. La opero Sternenhoch, quio estis presentata en Prago en esperant lingva originalo, estas iam bona exemplo por tio. Belezzo de parolo vencigos nian lingvon.